Na pravdi sagradio je nebesa i zemlju. Na pravdi objavio je svoju vjeru. Na pravdi sudit će ljudima na danu velikog skupa. Pravda je princip koji je ugrađen u temelj Islama. I onaj ko misli da islam može biti bez pravde ili da se ona može odvojiti u bilo koju dijelu od pravde samo sebe zavarava. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u citiranom ajetu kaže zaista Allah naređuje pravdu, dobročinstvo i udjeljivanje bližnjima. Dakle, ova naredba dolazi na prvome mjestu. Pravda se ogleda u svemu. Pravda se ogleda u našem odnosu prema Allahu Đelešanu. Samim tim što smo dužni i obavezni biti pravedni u pogledu našeg vjerovanja. Da vjerujemo u njegova svojstva, da vjerujemo i priznajemo njegova imena, da i ibadet činimo Allahu žele še'nu i ne budemo mu nepokorni, da ga spominjemo i da ga ne zaboravimo, da mu zahvaljujemo i da ne budemo nezahvalni, jer on je uzvišeni stvoritelj nas i svega. Najveća pravda jeste da čovjek prizna svoga stvoritelja Allaha Đalešanu. I najveći zulum s druge strane jeste da čovjek porekne svoga gospodara, da se od njega odmetne i da on bude nepokoran. Da počne slijediti svoje strasti i po svojim prohtjevima počne postupati na ovome svijetu. Svaka druga nepravda proizilazi iz ove. Svaki drugi zulum vidjet ćemo da je manji od ovoga zuluma. Onaj koji te stvorio, onaj koji ti je dao sve svoje blagodati, Onaj koji tobom vlada, onaj u čujoj ruci je tvoja napaka, onaj koji te prvi put stvorio, koji će te drugi put stvoriti, onaj pred kojim ćeš odgovarati na danu sudnji, onaj koji sve o tebi poznaje, uzvišen je Allah, zar se njemu kufor može učiniti? I koji je taj silnik? I ko je taj zločinac koji se odmeće od Allaha dželle šanu i koji je taj koji njegove zakone po strani ostavlja i uspostavlja zakone po svojim nahođenjima i protivima Pravda se ogleda i u našem odnosu prema ljudima. Uzvišeni Allah kaže saidu billah Inna Allahe ya'murukum an tu al-amanati ila ehliha Allah vam naređuje da povjerene vam stvari dajete onima kojima one pripadaju. Da emanete vraćate njihovim vlasnicima. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ A kada sudite među ljudima, da sudite pravedno. I uzvišen je Allah dželle šanu svoj zakon i svoju vjeru koja nije odvojena od ovoga svijeta, koja nije svedena samo u džamije, koja nije samo u namazu, samo u postu, samo u zekatu i u hađu, već je ona u svemu, u cjelokupnom ljudskom životu. Uzvišen je Allah svoj zakon i svoju vjeru uspostavio je na pravdi. I zadužio nas da potom je sudimo. I da pravdu ljudima dijelimo. Da dajemo onima i vraćamo onima ono što im je zakinuto i ono gdje im je nepravda učinjena.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 Makar to bilo protiv vas samih. ili protiv vaših roditelja, ili protiv vaše rodbine. Ako su bogati ili siromašni, pa Allah je preći od njih. I zato ne slijedite svoje strasti pa da zalugate. A ako budete iskretali ili ne htjeli po pravdi svjedočiti, zaista Allah je dobro na onome što vi činite. Pravda nam je naređena i u pogledu onih koji su nam dati na emanet, u pogledu naših porodica. Da li smo pravedni prema našim ženama? Da li smo pravedni među svojom djecom? I da li im jednako daje? Ili neke od njih više sebi približavamo i više im dajemo, a druge zapostavljamo pa na taj način bivamo uzrokom neprijateljstva među njima. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže nam u svome hadisu, koga bilježi imam i muslim, i kaže El muqsituna ala menabira min nur. Pravednici bit će na sudnjem danu na minberama od svjetlosti. Humu ladine ja'dilune fi hukmihi wa fi ahalihim wa ma To su oni koji su pravedni u svojim presudama, među svojim porodicama i u onome što im je povjereno. U Buharinoj zbirci hadisa bilježi se svima nama poznat hadis o sedmorici koji će biti u Allahovoj hladovini. Na sudnjem danu kada neće biti drugog hlada osim njegovog. Na prvom mjestu je El Imamu Adil pravedni vladar. Onaj koji su im dati u emanet ne vara. Onaj koji pravedno prema njima postupa i koji im daje njihova prava. Na prvom mjestu onaj koji će biti bezbjedan na sudnjem danu jeste pravedni vladar. Pravda se ogleda u svemu. I zato upravo je Islam dao najbolje primjere pravde i čvrsto je stao na putu bilo kakvog zuluma od bilo koga taj zulum da dolazi. Sama islamska čista akida, ubjeđenje, je zasnovana na pravdi. A samim tim i islamski propis. I zato pravda se ne može nikako odvojiti od vjere i vjerovanja, od islama i islamskih propisa. I zato Čovječanstvo je živjelo zlatno doba svoje historije, kada su muslimani imali u svojim rukama pravdu i kada su tu pravdu svima dali. Onako i onoliko koliko im pripada. I oni iskreni među nemuslimanima priznaju to i kažu da nikada nisu živjeli boljim životom i bezbjednijim. Musliman nikada nije učen. Niti to islam zapovijeda, niti propovijeda da se čini genocid, da se ubijaju žene i djeca, da se čini neprijateljstvo i da se zulom bilo kome čini. Islam je taj koji je uspostavio potpunu pravdu. Imamo na desetine takvih primjera. Vidjeli smo kako pravedni halifa Omar ibn Khattab radijallahu anhu kako? Mirno i bezbjedno spava u hladovini jednog drveta. Pa kada dolazi bizantijski izaslanik i vidi ga takvoga, kaže pravedno si Vlada, Pa si bezbjedan. Istinu si govorio pa mirno spavaš. Ne treba ti pratina. Ne trebaju ti ljudi koji te čuvaju. Uspostavio si pravdu. Poznato je isto tako da kada je okupirana Palestina, da je muslimanska krv tekla na sve strane. Nisu bila pošteđena ni djeca ni žene. A kada je tu istu Palestinu i Kudus Salahuddin Ljubi vratio u ruke pravednika, nije se smetio i nije vraćao isto mjerom a kamoli da pretjera i učini više nego što su učinili. Poznato je da se spor vodio između halife muslimana, vladara i jednog židova, pa zbog nedostatka dokaza, iako je pravda bila na strani halife, kadija presuđuje u korist židova. Jer to što on nije musliman, ne daje nam pravo da budemo nepravedni prema njemu. Niti to što je ovaj musliman, ne daje nam pravo da na račun drugoga otkinemo i uzmemo od prava koje mu ne pripada i da mu to. Istorija Islama je puna ovakvih primjera. U današnje vrijeme, kada su mnogi principi poremećeni, mnogi zapostavljeni, u današnje vrijeme kada se ljudima serviraju gotove činjenice, dužni smo spomenuti jednu činjenicu, jedan događaj koji se dešava među nama muslimanima. Danas se, nažalost, pored svega onoga što smo doživjeli i vidjeli, što smo osjetili i što nas je pretralo kao muslimanski narod, pored onoga što se htio genocid učiniti. Da nestanemo sa ovih prostora. Kako mi, tako i ove Allahove kuće. Da ne ostane ništa to podsjeća na islam i muslimane. Pored toga što je svima jasno ko je zločinac ako žrtva. Danas se pokušava u vremenu poremećenih principa, u vremenu onih koji su materiju uzeli na svoja božanstva, pa će za tu materiju i obraz i vjeru i sve druge principe i vrijednosti pokazati. Pokušava se izjednačiti žrtva i zločinac. Pokušava se okriviti onaj koji je branio nejač. Onaj čija je dužnost bila da se brani. Pokušava se izjednačiti sa zlotvorima i sa zločincima. Mi kažemo, žaleći ovu situaciju, kažemo da je potpuna pravda kod Allaha Đalešanu i ona će biti uspostavljena na kijametskom danu, na ahiretu, gdje uzvišeni Allah kaže em neđa'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi em neđa'alu muttaqina kal fujjar zar ćemo učiniti one koji vjeruju koji uspostavljaju najveću pravdu, one koji priznaju Allahov hak i čine dobra djela, kao one koji čine nered na zemlji. Zar ćemo učiniti bogobojazne iste kao zlotvore? Ne mogu se nikada izjednačiti. Pogled ovih događaja koji su kod nas, imamo vrlo lijep primjer iz istorije Islama, koji je sličan ovome što se danas radi i pokušava učiniti kod nas. Nakon hijdžre iz Mekke u Medinu, Allahu poslanik Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam poslao je jednu izvidnicu, izvidnicu muslimana koji su iz Medine krenuli na područje Mekke, na teritoriju između Mekke i Taifa, da izviđaju situaciju, da prate pokrete mušrika i da Resulullah wa o tome Izabrao je tu izvidnicu, nad njom postavio kao emira Abdullaha i Jaša, Kom je dao zapečećeno pismo koje će otvoriti nakon dva dana putovanja iz Medine. Kada su prošla ta dva dana, otvorio je zapečećeno pismo i u njemu je stajala poruka Resulullahova sallallahu alaihi sallam da se ide izviđati teren i da se dođe sa podacima. Tu nije bilo prisile. koje je htio, izašao je. I niko od prisutnih nije htio da izostanu iz te izbjeglice. Krenuli su na područje koje im je bilo određeno. Izviđali su pokrete mušrika i kada je bio zadnji dan Veđepa, svetog mjeseca, u kome je zabranjeno ratovanje, tim putem prošla je jedna mušička karavana koja je nosila raznu u robu i kretala se prema Mekki. Prisutni se posavjetovaše i rekoše jedni drugima, ako ih pustimo da prođe još ovaj dan, izmaći će nam. Ući će u područje Mekke pa ih ne smijemo napadati. A po drugim predanjima se kaže da su sumnjali da li je još taj dan, dan pa ili ne. Da li je istekao. I nakon se dogovore da napadu to karavanu. Jednog mušika su ubili, drugi je uspio pobjeći, a dvoji su zarobili. Vratili su se u Medinu Resulullahu sallallahu alaihi wa sa zarobljenicima, sa vješću i sa plinom. Allahov Resul alaihi sallatu wa sallam im reče nisam vam naredio da vodite borbu. U to vrijeme mušvici, nevjernici iskoristili su taj događaj i priliku da počnu napadati islami i muslimane. I proširili su vijest kako su muslimani omalovažili i oskrnavili svete mjesece. Kako su u njima prolili krv, kako su u njima zarobili ljude i uzeli im jedan. Resulullah a.s. nije htio ni pogledati na taj ratni plijen i muslimani su čekali šta će se dalje desiti. Ti ljudi koji su bili u izvidnici, bili su muhađiri. Ljudi koji su protirani iz Mekke. Nisu mogli sa sobom ništa ponijeti. Ostavili su svoje kuće. Ostavili su sve svoje u I pobjedili. I spasili se sa golim životima, čuvajući svoju vjeru. Ljudi kojima je velika nepravda učinjena. Kuranski ajet u pogledu toga je objavljen. Uzvišeni Allah kaže, staidu billah, jes'alunaka an šahri harami qitali bih. Pitaju te o svetom mjesecu i borbi u njemu. Kul, reci im Allahov poslaniće, qitalu bih kebir. Borba u njemu je veliki grijeh. Wa saddun an sabilillahi. Ali skretanje sa Allahovog puta Odvođenje ljudi sa Allahovog puta. Natjerivanje ljudi u kufur i nevjerovanje. Wal masjidil harami. Spriječavanje ljudi da dolaze u meku, da obilaze kjavu. Wa ihrađu i minhu. I protjerivanje stanovnika meke iz nje. Ekberu inda Allah je veće kod Allaha od toga ubistva. Dakle, ti mušrici koji im prigovaraju, ti koji su se postavili danas da budu pravednici, takozvani. Ti koji hoće da muslimanima i islamu prije svega nešto zamjeri. Oni su učinili veću grešku. Oni su učinili veći prijestup. Samim tim što odvraćaju od Allaha što spriječavaju da se islam širi, to što oni ne vjeruju, to što spriječavaju mu'mine da dolaze do neke, i ulaze u nju, to što su prognali narod, to je gore kod Allaha od toga ubistva. I zatim uzvišeni konstatuje i kaže وَالْ فِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْرِ To njihovo nevjerovanje, taj kufr kome su podčinili sve svoje imetke i vojske i propagandu i sve što rade, to je gore i veće kod Allaha. Jer oni ubijaju ljudsku dušu i ubijaju mu'minovo vjerovanje. To je zasigurno gore od ubijstva. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا I neprestano će se oni boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vaše vjere ako ikako mogu. وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ A onaj ko se odrekne svoje vjere i umre, وَهُوَ كَافِرٌ i ode na ahiret kao nevjernik, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Takvima su njegova dobra djela propala i na ovom i na budućem svijetu. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَهُمْ خَالِدُونَ To su stanovnici džehennemske vatre u kojoj će vječno ostati. Dakle, nemamo pravde danas. One koju islam traži i zahtjeva. od drugih tu pravdu ne možemo ni očekivati. Od onih koji za novac otvaraju javne kuće. Od onih koji za novac ne nemoral šire. Od onih koji za novac dozvoljavaju droge. Od onih kod kojih nikakvih principa nema osim toga prokletog njihovog božanstva, te materije i toga novca, za koga bi sve svoje prodali. Zar od njih da očekujemo pravdu? Da očekujemo pravdu od kufra i kafira, koji su prvi nepravednici prema Allahu uzvišenom. Kako pravdu od njih očekivati? To je samo zavaravanje nas muslimana. Pa šta nam je onda činiti? Činiti je ono što nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naređuje i propisuje. A to je prihvatanje za ovu A to je da muslimani budu ti koji će prije svega sobom i sobom pravdu uspostaviti. Da ne traže pravdu od drugih, jer im ti drugi pravdu dati neće. A kada će ta pravda biti uspostavljena među muslimanima? Ta pravda nesumnjivo već je bila uspostavljena u jednom nekratkom periodu istorije Islama. Pa je ponovo bilo ono što je bilo. I zato ne te nepravde. I pojavit će se pravda među nama prvo. Kada nam ove Allahove kuće budu najpreće. Kada budemo volili jedan drugog kao što volim sam sebe. Kada nam budi, bude ova vjera preća od svega ostaloga. Kada se predamo iskreno Allahu žaljašanu i kada nam On bude u svemu prvi kada šehadet u svojim dijelima uspostavimo onako kako se traži od nas. Kada među nama zavlada ono što je Allah uzvišen tražio. A to je u našim sporovima da se vratimo Kur'an Kerimu i sunnetu Rasula alaihi salatu wasalam. Kada svoje strasti stavimo iza leđa. Kada uspostavimo ovu pravdu islamu među nama. Tada će biti pravde. One potpune i one onakve kako uzvišenje Allah ta'ala traži i zahtjeva od nas. I zato odgovor je onima koji hoće da izjednače zalima i mazluma, zločinca i žrtvo, da takvim svojim postupkom učestvuju u zločinu. Kao što su neki već prije učestvovali, ne dozvoljavajući muslimanima da se brani. znajući da i jedni i drugi, i peti i deseti, su spremni da nabave ono čime će se braniti, samo to muslimani nemaju mogućnosti. Poručujemo takvima da Allahova kazna zadesila je one koji su bili jači i snažniji od njih. Uzvišeni Allah kaže فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Što se tiče naroda Ad, oni su se uzoholili na zemlji bespravno. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّ قُوَّةِ I rekoše, ko je veće snage od nas? Ko je moćniji? Ko ima veće sile i oružja i vojske i koji ima bolju i veću snagu. Evolem jarau. A zar oni nisu vidjeli? En Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Da Allah koji ih je stvorio, da je on jači od njih. Pa šta im se desilo? Uzvišeni Allah kaže فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ I svakog od njih zbog grijeha njihovog mi uništismo. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةِ Neke od njih munja je spržila. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ a negdje smo uzeli utjerani. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَ Neke od njih je strašan zvuk uništio. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا A neke smo potopili. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah njima zulum nije učinio. Već su oni sami sebi zulumčari i nepravednici bili. Allahu uzvišeni. Mi svoj glas dižemo. Tebi koji čuješ sve tajne i kome ništa nepoznato nije. Uzvišeni. Ti se osveti. Uzvišeni. Ti si taj koji sve znaš i poznaješ. Uzvišeni ti nas odbrani. I ne dozvoli najboljim stvorenjima da zulom nad nama čine. Uzvišeni mi smo nejaki zbog naših grijeha i odmetništva koje grijesima počinistvu, molimo te uzvišeni da nas vratiš u svoje okrilje, da nam svoju milost podariš, da nas pojačaš i izvedeš iz ove slabosti, da nas učiniš čvrstim jakim, onakvima kakve si ti tražio da budemo. Uzvišeni, ti budi taj koji ćeš stati u odbranu islama i muslimana i koji nećeš dozvoliti da se od nas ovdje u Bosni i u Palestini i u Čečeniji i u Indoneziji i u Kašmiru i Afganistanu i svakdje na drugim mjestima radi od muslimana ono što se radi uzvišeni, molimo te tvojom snagom i molimo te tvojom uzvišenošću. Ti budi taj koji ćeš presuditi i ti uzvišeni pomozi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد زي زيستا برافا سناك مسلمانا يستغفر بجالة والديه أو نكاكو إنكاكو إنكاكو سامو فرما من بجالة وجه وشمرستو إنزورنو pridržavaju islama, ne gledajući na prigovore onih koji prigovaraju. Tu se upravo ogleda naš ima i naš šehadet, koji svakodnevno u našim dijelima treba da pokažemo i pokazujemo. Da li ti je la ilaha illa Allah, da li ti je Allah najveći, da li si mu predan i da li kada nešto hoćeš da uradiš, staviš to svoje dijelo da nizan i izvagaš da je li ispravno kod Allaha, ili radiš po svojim prohtjevima? Da li ti je Muhammedu Rasulullah u svome svakodnevnom životu? Da li ti je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i njegov sunnet? Da li ti je uzor u tvome životu? Da li su to samo riječi? I da li je još to samo osjećaj u srcu? Znajte, braćo, da nije dovoljno samo imati osjećaj. Niti je dovoljno samo imati riječi. Već je potrebno svoj šahadet u dijela pretočiti i u dijelima pokazati. Zar nije prokleti šeitan bio taj koji je sa Allahom razgovarao? Zar prokleti šeitan u jednom vremenu nije bio u džennetu? Zar on nije vjerovao Allah On dobro zna da Allah ima i postoji. On dobro zna da je Allah jedan i da nema nikog osim On dobro zna da je Allah taj koji stvara i niko da je Allah taj koji na faku daje i niko drugi i ostalo, ali da je Allah proglašava nevjernikom. Zbog čega to? Zar mu nije bilo dovoljno što zna da ima Allah i da je Allah jedan i sve što spomenuto? Nikako. To je samo jedan od uslova. Uzvišeni kaže Eba wa stekbara wa kane minal kafirin Odbio je, uzoholio se i postao nevjernika. Što znači, nemoj biti od onih koji kažu ja znam, a ne radiš po tome. Jer ovo znanje nije radi znanje. niti je ovo znanje radi diploma i radi položaja, već je ovo znanje radi dženneta i prije svega radi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer ćeš o ovome znanju biti pitan na sudnjem danu, da li si znao svoju vjeru i da li si po njoj radio. I zato današnjem našem ummetu, kada je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao blagodat, da iz dana u dan vidimo grupe onih koji se vraćaju vjeri uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Velika je Allahova blagodat. To što vidimo nova lica, mlada lica i ona starija, da se vraćaju Allahovoj vjeri. Ali znajmo da taj povratak nije lahak i lahko ne prolazi. Da kjafiri je da nas ometu u tome povratku Allahu Đelešanu, iako ih ne diramo. Ali njih dira istina. Ali njih dira hak i pravda I zato neće njima smeta ako se mi zovemo muslimanima i muslimanskim imenima. Ali po svojoj biti, po svome radu, hoće da budemo neki drugi muslimani, da radimo po nekoj drugoj knjizi i po nekom drugom pravilniku rada. Da budemo neki drugi evropski muslimani. Uzvišen je Allah. Će nas pitati o svojoj knjizi i o svome Resulu i o tome da li smo znali i da li smo po tome radili. I zaista je velika čast i velika blagoda da čovjek u vremenu kada se mnogi vraćaju islamu, a u isto vrijeme i mnogi odmeću i idu da provode svoje ljetne odmore, što više harama da zarade na moru i da zaborave na ono što je bilo i što se dešavalo, zaista je čast živjeti u islamu i raditi za ovu vjetu. I to ne viškom našeg vremena, već da nam to bude glavni cilj i rad u našem životu. Molim uzvišao Allaha da spusti blagodat na nas i na sve ostale muslimane da nam dadne da izađemo iz ove Allahove kuće oproštenih drjeha. da nam olakša rad po propisima, da nas pomogne, da nas pojača i da nas ujedini, da nas učini onakvim kakve je on zahtijevao da budemo. Amin ya rahman Allahumma a'izz islam wal muslimin wa al ash-shirka wal wal kafara ajma'in. Allahumma ansur man nasara din wa man al-muslimin. وأعل كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم إنا نسألك الهدى والحق والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعافية من كل بلاء وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين فك أسر المأسورين والمسجونين واقض الدين عن المدينين واشف